Ухадер. Чваш хыткугарем. Вылягансем. Ухадер. Утмал жулда. Унын араме. Шав жулаллах. Юманка. Ухадерин ываля. Вадыр вадри жулзынче. Юманка араме. Кюрже. ыйткалаган Сендерке. Херах-херах билек шулзынче. Шедік пухаган. Эш патша заманынче пулза ирдейт. Пірремеш пая, чываш пүрджі. Урайынче шүпшабы, тазамар ябалазем вырдашы. Кашта жіне емшак садулдарным. Пірремеш курыну. Угадер шырбық шутлазаларайды. Шиінже саплаза кебе ем. Кебе жінжін ланчашкалан закайны шурым Урезінже киве чылғашы бада. пұжінжі шедікрек шлепке. Хай курбундарах, пітне күшне чылайран угадер дейін. Уғадер. Ах, распуй. Ак каравул аштавыл. Пюрнескіне щитміл білік шырбық тезе судашы. Аллыдываттығына. Пурышыр деде улдалашы ұшта келчі ұнда ұлдавшы. Шаратмада туламағына пығашы. Ұх, үміт сірзем. Ақ намыз сірзем. Шылдақ намыза пілмей бұлзағайна. Пічікше же пүрнеске шырбықшын. Пір бұз парға. Ах, кеше бітсем. Он жұртсем. Вубыр бұсса керзем. Жоқ, капла юрамаш. бұры жердеді жавдері ұқша бірақсан, шинді үйде юлме. Шок, шок, шок! Шарбак тени шарбагах, шип шинже булаганшы. Кузем, тем хулыныш, падак тейнім. Чимға? Эбі ак Шурмаран шура-шура, пәререн икке тұвамға. <laughs> сірзем, чунелізем, вубыр, вубыр бұлса шым меша кезіне иследінші. Иртне әрнере виш пүрнеске ике бұсшы. Паянага ике жи ике бұстет. Ок, самана! Саманыне гора, ұрзақ қайры, кайры, ма да білмеш. Чарынат, үзіргелетте не зұрайды. Чемға, юман камуре улдаламашши. Шав, мурланны скерден мінде білін кетсеқтір. Тұван атте дезе чарын задымы. Кашни пюрнеске жын шоржар бұстыца юлчы. Эх, шем едешке... Тыван ывылу жаратмахадер. Пәр сымақ неде шанмай жүк. Яп ягақ дұхе, сізей мінде. Лав қашран хамын үйтса білесқа. Весем хыщын астумазан, шаппа жарамастыр Пәр шал жадағы вармеш. мін. Эх, семье, семье, шемье дешке иккемеш курыну. Ухадербе юманкам. Юманкам керет, кивельня кебе ембе. Ате келедющий барға. Ухадер. Мен дума. юманкам. Патратыне запмалачы. Ухадер. Ах, туры! Шурда шынжы, кам жазыне потратны жидерет. Шерем жіне гайзаяр? Ах, Ондан кайын бе? Юманка. Үран, сүрене каймалады. Епле вара выжыла жаба қаз. тухас. жінжі тузан ба епле лажа сүреду Уғадер. Ме. Чимха. Чим. Асту. Шыны хан зап. Сызылда бұре. Юманка. Сызыл бітні пірер не демар. Иккеде пуля. пулі. Шынығақ сабас пулайд. Уғадер. Шынық? Актада! Ухмақ! Потратыне кам шынық сабать! Юман Юманкам. Сызыл, пәтнешке! Уғадер. Пәтне бұлзан. Сапмазырақ шиешқа. ул бұтла жиземек мар, шынық сапма анда жұтла. Юманка. Әнде мінлі қапла. Лажаны уғадер. Астуға пічіға жәдейін. Езі шынғарлық, ақ паян ұран иккімі шача ашы бұладын. Ху ұхмақла қалашадын. Эх, мен чухлі қалазан да пуш не ақ сан бірге лайық шырбыға хуш сабырақым. Ах, мұндарын шырбыге. Эх, хе-хе-хе. Юманкам. Парадынезі үшіне ұғадер. Сап мазрақ Юманка. Эх, угадер. Тада езе Парижаныхе забас теместіні. Астуха епле. Юманка. Тфу, хован лажушке. Ютмар. Угадер. Кай. Кай духса. Кай дене сана. А калех тебір шырбыға хушрым. Юманка. Тупныш. шырбық шурать. Пит нумай узабаривал зана. Калама да жук. Угадер. анчан, Шурмакай, санжын ухмак, санжын Юманка. Ну, мен забас еппейін. Уғадер. Кайда? Арымнашынық алама ғош. Аксана сызылда. Салма бжерчір юманка. Она калыптығы уғадер. Ыштағайны хашав жұпқын, куниме келден ерт-ерт-ерт, ерт-ерт-ерт. Килде тома білмеш. Ури дубанезем хопынса үгесші. Аштам мурагайса жуалны. Юманка. Ангардине шырул мигларма духнычы. Ухадер. Шырул миколарма? Шені улмай? Юманка. Мен вара. Шынзем такшанақ қылара шешке. ұғадер. Ак тамаша! Ак тада! Шер улми кыларма! Мен улми бұрғалі, Мойырбек улманын мен шимелі бұр! Ак кіргүнне перте бер! Хырму храхине кайчинех! Халі! Улми, улма буласшы! Шывгына! кіргуне пір улма, вище жаврынат, вище ренде ұтларақ. Кіргуне ол. О, калі хушным. Юманка, тупны, ұғадер. Мен, мене зытарадым тунғада. Кайда арымна чар? Салма біжерме хуш. Юманка. Юрешке, парға келеді үшіне. Шырау шіне бішхи жумынжен салса барады. Ме, арымна жын, салма біжерме хуш, илдетне салма. Юманка. Эх, илтрымшке, илтрым. Уғадер. Ухмах! водыр жұлда бұлзанда водыр бұзлық өзі жұқ!» Юманка. Ашта санын бек ұспылма!» Санбек шырбық шузаларма, уғадер. Тілбірен! Анчын, тұмбай! Пәр бұсыран, вас тедеп. Хам валимар, сан вали. Юманка. Эх, эй, тұқса ғаяд. Вишіміш курыну. Уғадер пәтчен. Уғадер. Астуға. Шіріл микларма шут етіні деді. Ол ми, ұлма бұл енші, шывылақ, пір күрік кына. Ақ, үссе шиден сен, хырымна теве-теве тұлдар, қайчене күп. Э-ке-ше. Хуча маржав, манан юманка. Ашы тарла-дарла бұқныне, елдақ салатса бідері жав шырбыксене шурза потереть. Ака, пульчеде. Хай, пір пірнес керейн, икке пульче. Шурны, пір буста ұзы узы баратех. Шапланде, Пербус шумне, те бір бус тунибе, мулда бұғынат. Унын бұр, пір саладас, пір саладас шуғышқына. Шаплажав. Пелес пулать пурынма. Пур ябалана да пелес пулать. Пижихи шумінжен, чілімне салса елет, табак енжегінжен табак тұлдарайды. Тивретме, э, аваспать тивретес. Пәр, пәр шарбак упранать. Вучылне шапса вуткаларать, Тивреце ярать. Бұрныша ана Шапла пурынас пулать. Шарбак вал, пызык ябаламар. Шапақ та бурны жыра, көшт ярать. Тватымыш курну. Ухадербе кинем. Кинем. А те? Хурнай дивретме шырбык барха? Угадер. зе шырул мишестерінім. Яспыр! Кинем. Бір майзалма жиі-жиі «Уға Ухадер витлезем. Ялақтар. Сан хырыму ұл бұтсызны хырымы мардырға, үссе житмен шырул межіме, саяяма, камезі, тәжір салмана, күбіничен. Кинем. Киви пәтмен бұлзанчы. Улмазыр залма уғадер. Пурри белле тұран. жүзіне мән бұқма. Әзі хывна хубел, ағы кіргуне пәр мен жән виш бұлад, ұтларақта. Вара кавледе кавле иванзаға иченек тәжір. Кинем. Яланақ тұры жыв башымақта. Уғадер. Вал бұлдырғына. Салмаран бұшне бере немінде мар. Пире валле урых яшка жыразады дубаймын. Салмавыл вой барать, чрене быжать. Салма... Кинем. Салма та салма. Кулинек шавсымах. Пар жырбыкна. Уходен. Шырбык? Сана, шырбык шанса баразы? Унын пюрнески пәр бұз. Сирен керес мәріз алура шырбык балақ вадь. Лашрай? Кинем. Лашра. Ухадер. Мін бәбі жередер? Кине. Улым ба? Ухадер. Улым ба? Ах, тура! Шугунінже лашра улым ба бежерме ухма химесі. Тада вудкалара растетнем. Ақ тада! Кинем. Тада мін бәбі жерес!» санын вутту занчы. Ухадер. Вуды? Міне э? керлі вуды. Ак, хамыр хышра кеді жүрет. Тухта, әне тесілге пұқса кел, пажыр бірей патратыне шанықса башын. Халі тепри лашра улымба пежерешін. Их шын, хын ури-урибе улым шырзы вырдать. Хый, ухадер, анчын! Эзі ұтқылар істетнем. Оқтыды. Халех кайда типне әне тисліге бұқса кейіл. Халех. Ақсана вуды да. Кел жұрда да ұзы. вардан да шекленесе жоқ. Кинем. Юрешке. Эзі часрақ хурна евретсе бар. Каш пулать, аккетюде анетада. Эбе келечень, анне хуранай хурзаларе кухадер. Ах, тамаша! Пурынан гонра темінде илце вилен жавы. Ах, ах, Пірте жуғышлаза илеймеші. Пірте малаш неге жын тұрышмашы. Ох, ох, ох! Вышса, мұрылдатса тұқса мүш күріну. Кине пічень, Савыт сабажывать. Киня. Тьфу. Мужчинда. Эх, кугар, хыт кугар, тимир баржа. Эне тислигибе яшка пешерха. Халық кулза Халі денде іртсі жүреме жүк тұрықлаза гулашы. Чуғын жын бұлзаншы. Юда. Унын чүлмеге чүлмеге бе, кокшыме кокшыме бе укша Шабахта хый үтне хый жейд. Пуян. Тимір паржа, намыссыр. Шырулми хақлы болны, ништа гайза керей мен улмибе. Ялан піршив зал мене еплеше есха. Утмалдан иртсень, улчул яча дени чын Те, тубық нелзе керестет тады. Кунен шерен лажа бекешледен. Ивынны ганы не білместін. Ялан уражинче, сысна жимеші едінде, де, тарышывы жедін. Шүресе де, лыпсыр-лапсыр жүредін. Куні беде ялан засы. ян-ян-ян, ян-ян-ян. дірет. шидерет. бек ялықтар жәнде. тада. Хүребе да. сықлайт сана ғыжалдан. Хурал жиерлеп жібегек тарықтармыш. Тфу! Пәр шырбак неде бұлен шанмаш. Кама герлі вара унан шырбаге? Тфу, шын, шын мархыт кугар. Шаныргына тұртса хутлатса хуренчі мұра. Ажағына жабенчі. Ултымыш куруну. Кенебе ухадер. Ухадер. Тват пилік можыр шыбадайыца керейд. Тұғын ма юрықсыр шыдік шыбадазым. Лайықшы бадазыне хуранайне хурашын. Ах, тамажа! Она, она, пірікшірден саплагала да, коллег не бұрать выл? Нин тірбейде жоқ. Тірбейлік мінне туясы шук візін, пұрнеде хуасту за жүре. Күшт пырынзанақ бұш? пәдереші, тұстарашы, хүйт каламақ қылар заярашы. Шубада вақтып тавашы. Туза шидермейді жоқ. ұтыны бек лап-лап-лап-лап тудар бұзашы. Ох-ох-ох! Кинем. Ах, турыжым пүлікшем. Ыштан пірмі шубада әмірі бұдырға. Уғадер. А, Шырчык! Эзі күн тайыға, эзі халишенде кайманы. Мен кететін тада. Наян! тинем. Каядыпшке. Межук пар? «Ухадер!» Меннеся. Улбуди! Сана пурниде памалла. Кай юл хавлажи, кудын тумана!» Кинем. Эх, пурныш. Тухса гаять. Шичемыш курну. «Ухадер печень. «Ухадер!» Тада зана мінгерлі астуғаны. Піралы ұлсағын алар үші, Еплелі. Хойне құрамар. Шуха. Тілбірен вірі, әшле ғамалдан. Ақ юлғав. Ақ қағал. Наян чөпті. Пәрі күбесе ғына бұжынжы. Ок, тіп сұрғырым. жин бұжыт, шышлі, қалып қыларад, Шыбада запламаларай. Лайық шыбадақ? Авыл шундар заярашын. Кыш тамалаш нелі бұқмашы. Бұрныжа кыш табулин малаяма шуғышламашы. Паян бұршиді. Иран еуның пушни текемеш. Ват күн жолымра Ача жіне пықса завынасы бұлмаре. Хуас тумазан, баянақ пір шал жазыр тұрза юланшав. Пиделайық шыбада? Шетіліні шетілмене қыларзалы бұтқа? Апла, бұрынза немінде жетмі? Сакырмыш Уға дербе күржім. Күржім. Вайбадар! Ухадер. Мэнь? Кюрже. Вайбадар дедеп? Ухадер. Тавах! Сымзине кушнел отыргать. Кюрже. Эбе, ухадер деде, санбада пір жымылба келзеттімшеде. Ухадер. Мэнле шымылба. Кюрже. Пыда пыри памынжи. Ухадер. Пыда пыри? Кюрже. Вара? Тархашына, ебі! Ухадер. Мен дума, күржі. Иран, чемберек аястезе чеде, кышт урабана түлетмелі бұр. Ухадер. Мін ішпе, күржі. Түріба? ухадер. Аплай кен. Манын пыра тавраш, щук. Күржі. Пурчишке, ухадер Пурнявал пурда, Шук. Кюрже. Ну, парча дарғашын. Ухадер. Темін тавасын Кюрже. Худа керек даргашын. Самантлыға гына. Ухадир. Эбе, пама парыпта, езі вара вырынне мінде бұлін парзағы вар? Күржі. Ну, кюржешке, ташты жин мар. Уғадер. Хальхи саманара, ябала илме пырза шихланма да харужа. Чунна гларыш. Ак шырбықта пюрнески пербус. Кюржа. Выл шаплыне чынта шапла да ханде, эбе ючын маршке. Ухадер. Менде булин памазан, пергун чармашқыл шужухи хаджи илзе кайриде, шылдақ шыллаза күче. Кюржа. Ак ямат Ах, қиямат. Мен барасқа манын апла, неміне келзе келеймерім. Кам білні ғана. Ухадер. Ағал памастап. Ак шлепкіне партах бар? Күржі. Шлепке керлі бұлать хаву. Ухадер. Мана тапыра керлі бұлать, тада қайран чуба-чуба ондан қайын? Күржі. ақ шутығы велі паянах кюрзе барадып. Уғадер. Щук Алыба барда урубалла чуп тетчеш. Әлік чух. Илтни? Кюрже. Илтнішке мура. Уғадер. Шавы жав. Ураба чубас келмеш. Кюржем. Неменех тедвайман. Мейппин шлепкенем. Парадь. Уходер. Поса кюрзень күне ан пада бір подобрилзе барадь. Ме, күржем. Тавдабуш, халех күріп. ухадер. Йоре, күрже. Аякалла. Эх, эсрелі мұржеші. Ухадер. Мінде денесе, күрже. Тавдабуш тедеп. Ухадер. Шава-шав. Күрже. Сывы бұл аяккалла. Шыр гына шыдинчі сана, шыткын. Нишчантыран мидунгада. Тухать. Тұхырмыш курыну. Ухадер пітчін. Ухадер. Парза ярға Вол Волзана. Әмір күлзе бәме. Шуғаттырым детті. Сул варалуна. Капла выл шуғатны де жұғатна. Көр жеденескер, выл тире, чірілі сүзейлі. Юлашки шүш бір жіне ховарме. Тада көр жұмура, памазасында юрамаш. Бұр <laughs> жерде де аскерлі, бұр ә? жерде де. жана пәлес пұлад вуннамыш курну. Ухадербе сендеркем. Сендерке. Сывы ухадер деде. Мін жіміртерейін. Ухадер. ха. Мін жімірме. Ак, шыбада дестерем. Сендерке. Ой бадар. Эбі санбада Ухадер деде тархаслас сезеде. Ухадер. Мен тархасламалли бур сендерке. Пулыш тарғашын, выжи вильмян бар, шені дырычень, бірік пытта бұлін, шынық парзамчы. Ухадер. Мен тава бірінде, сендерке, манын хамында кескелзе житры. Энер бүлімзі не шола жыла, аран ик пасмана пухрымыр. Сендерке. Ан бірағынде Хергене Ачапчана, Епле ухадер дете санын шук булать. Виш тывады кив кабаншке. Ухадер. Кабан зине пушлас килмеш. Сендерке. Ахаль марчке. Ахаль илместеп. Эбі сана калла тавырып. Иги бытшын икки жұры дюллеп. Ухадер. Шаплине выл. Шапладыға, ағы Шимге пәчікші. әзі әш тума пулышсасынчы. Сендерге. Мін тума жүрін. Пұлышы бірдажав. Уғадер. Иге паттетініға. Сендерге. Үтларақ пама майбулзан, бұлзан. ват пачебех парзасын. Питтяван де, Уғадер. Юря. Юря, твада бат парады беккен. Э, әзімінле. Сендерке. Эбештан білем. Сына рах парать пуля. Ухадер. Шапла дей Шапла. Әзім ана пилек под ыраш. Э, е ыраш мар. Шынық тавырзан. Шинжен тада пір ана вырза парзан Юре. Парадып сана тұвадыпыт. Әй, тепре қалазан ыштағаймаш. Сендерке. Үтла евардувашынызы. Уғадер деде. Уғадер. Хаванховна хавна ытларақ курыннать, епле кымылнагаять, шапла ту. Сендерке. Шыны ежін, шынықпа Узлами вырыне перана вырас пулзан пыриде, штагай мащу чухын Ухадер. Эппе хам каласине каларым. кем мэнду, Эппе чілгебе эш шукран ебылдаттарма юратмастып. Сендерке. Чагар кашта булин. Хоть шурбатне. Ухадер. Пулмаш сендерке. Шурпыт туслам житмежі. Уғадер. Аштагайман юреппін. Анжа хезер хывыр турттарза, хывыр шапса бамала болдыр. Сендерке. Эхе-хе, чуғын жыннын күшілі. Мен давынынде. келі жібір бұлі жау. Апла, паянақ парза яратны шынық не? Ухадер. Юря, паяны, ыраны. Мана пурбірех. синдерке Тавда бұш сана, ұғадер деде. Кыштық тазан, эбі межу келсі келедіп. Уғадер. Магаричи пулмари денде юрешке. Сендерке. Тавда бұжақ, ұғадер деде. Тавда бұш, эпинебе кажалла келіп сывы булга. Угадер. Сывы бұл. Синтерке дугать. Вун бірмеш курыну. Угадер пічень. Угадер. Ага. Пидех телаях пульчихаку. Аван. Ытлады аван. Килге ларны шердех шурбат шаны худшынже. Перана. Вырынче турттарынчы де, шабынчы де. Шагынде вал пілзе бұрынны. Шапланде пәчеккен пәчеккен молда бұғынат. Ухадер бұян деші. Ухадерін бұрде бұр деші. Міншін. Пілзе бұрынны бе. Шак, сендерке хаймірне сендердеттерзе аран-аран бұрнат. Мәншін. Мәншін дезейін хойлы зағал, хойлы жук. Вуни кеміш күріну. Уғадер араме, кине, яшка савыт сабайыца керейді. Араме. Те, тәттім жинжел аралара күшсем, шылдақ пүрленсе кайреш. Чержитти аргибе күшне жылады кине. Әне деслігібе бі Онда күш бүлленме мар, шытса да юхе. Ухадер. Ол бұт көже марға. Арыме. Ашы, ларынде, параха әзі шыбаду зіне. Ухадер. кутник зіне не сакяйне барағад, Ватты Ваттезен, умінже бұлдыр. Юманка мәнгемешті да кіне. Вылла жасыне шиме барать пуласы. Ал күшса. Юманка! Юманка! Шимегер! Арыме. Сидел хушине ларза. Ватта күра болы жав. Пәдем шымжак сұрать. Кунен жеріне сор Кинь зыр сор зыр зыр тузадырать. Кинь, мен лармастын да. Кине. Ларыпха, ташта каймаламар. Вон вишіміш курыну. Уғадер, арме кине, тада юманка. угадер Шынзем, чембере, түріба ғайма шутлаще, пирінде, кайзан посметше. Юманка. Камзем вара? Ларадь. Уғадер. Педерзем. Юманка. Ате, шығырға сабарға. Уғадер. Салма міншін бежерне. Юманка. Салма жине салма. Шалт елықтар женде. Уғадер. Касса барза. Күп. Төшір. Юманка. Яшка туды дешук. Юрма ярасчы. Амышы. Юрваргаля хамрамар. Хына гилзен лартмада жук. Уғадер. Әші емарға Юрмазырақ пидяван анзағайы. Юманка. Шледін, шледін, кәнлік пілместін. Шиме ларзан, шиме жүк. Чустаба дипшығы жинебе ұштан вай бұлмала. Пурныжа шертні гына. Уғадер. Пурныжа шертні. Ытла, ану май пілеген бұл зағайны хаязы. Пурныжа щертни Пурныжа мала ярас деп Ухмақ сана пірі піржесте тұтлы тутлы да хырыму тұтты, Шиде тұтты хышын жұпмай бір, Ол бұтсыз немарға? Юманка. Хывнаху, сыснаран кая құрадында, мен сан бағалашма, Кам жын әмзе бұрынады, не? Уғадер. Сан жынынде, хывын жынақ шке сан жын тұрыжадап тубыға илзе кеме. Санақ пуле. вілесе кет. Эп вара. Хумна онжух лесе турықмар. Чырес себе пылларт. Юманка шиде. Шиде кунне вадрахера худ илде деп. Кушымаға жеме паринчі пәрі худ. Тиытла іші естерен ғырат, Чарын мазыр ян-ян-янда. Лыр-лыр-лыр. вас пур залмынада ан жертер, Вара пірререн икі бұлмамар, де бұлі. Ухадер, э Шапла жавы? Чынзымақ кужа жиет шавы? Эзі бургунда... Юманка жилленсі. Шиденде. Пин худ илтне. Педерзем хыжан каяшы. Хамда каям хаппірі худ. Біріге кунда бұлін сан хынгравнай илтмеп. Ухадер. Эс... Калашма калашта... Сымақ чекіне вешне херне біл. Юманка. Ну юре илтне. Хыжанғаяшы. Ухадер. Илтне жи? Шук? Эбилтмень, ха? Армия. Ашы. Чарынынды тархашын. Епле вараезі бірден-бір ұвылнашы еймезір дүзей еместін. Ухадер. Чарынезі карджак. Шымарды чихине <clears throat> врентмеш. Кам хужагунда? Кам буш? Эзи? Вылы? Эбей? Міншін мәстір. Эбі болзан, итлер әппін!» Юманка сідел хушинчен дұғайд. «Хыжан ғая чығавызем!» Уғадер. «Ши, мінезі, елондарадында да!» Юманка. «Тұрандым! Хыжан ғая чыға Уғадер. Ши, мінезі адында да. Юманка. Тұрандым. Хыжан шы Уғадер. Үрян. паян пирінде тезе құрасшы. пәлзе сұтны авандарах. Юманка. бір ухадер. Чемберде лучевой урама. Мунчана хирыш постоялы твура керес пулать. Унда юнерех. Юманка. Шынзем кене жире кереберінде. Угадер. Эзі хуилзе гай. Чешме гаяс пулзан херлі трахтире гайыр. Унда вичі бускана. Юманка. Юре. Кинем. Товар да петни. Илес пулать. ухадер. Андан гаядып. маяқ та булмаш, пір бұадылнычы, ташта құрашы. Тилбей шук, тилбей шук шау зирен. Кинем. Кама келі зантывару. вады бот виштывады жула шитменде, пәлдіршімік чухне илніче, халги кемі шул жейтпір. Угадер. Таварне кузнецух паденже илес пулать. Унын үттізенжін пөйчі бұшне пір бұс юнерех. Кенем. Шулдрады варан илде. Пір берегеч де жүк. Уғадер. Тирбей жүк тазерін перегетсір. Асту, кузнет сух падын жейл. Юманка. юрешке, ебле загелесха. келесха. Пирен, аптулба утмыл шухрам шуламар. Кардах ішне тухмада хороже, Уғадер. Күрлет, лажана. Улхра, лайхрах шидер. Мен бұрнеде хамын туза барас марида да, шегер пирештие, водыра шитрен, пиллік шулге ажамар. Вундыватымеш курну. арыме, юманка, тада ыткалаган. Ыткалаган керейт. Ыткалаза жүреттімде, угадир. Мен? Ыткалаган. Пулы жыржи, шунза кайрымар. Ухадер. Мен деден? Иткалаган. тарза жүреттім де. Уғадер ареме шығыр касматы тынады. Уғадер. Камвалли, әзімінді Ареме шығыр не құрайды. Кай келіні жолуба, сан валли күнда хадірлізе хуман. Иткалаган памазан илмепшке, күренжік мана кирлімар, мар, хаман бадағым шырать. Ухадер. Сире, пұр зырада шака-шака Эшлес Үшлес келмеште, ұйткала мадуғадыр, қағалзем. Ұйткалаган. Қағалдан мар, шунза ғайрымыр қыда, әбі ұры зунза паныне ғына Күренжік мана керлі мар. Ухадер. Кайденізін? Тада бір иккен сәгі кедетнем. Үйткалаган, Кайып, кайып. Тура ырлық сывлық патырзана. Мана ыры дұнышын. Эбі күр ухадер. Вашт! Ебі бір икке шишсе сәгі кедетнем. Асту манын судым хамба бірлех. Юманка. аға те! Ухадер. мана! Астуға тубынны хуша, Ыткалаган. Мана күренчі керлі мар. Эбі ухадер сідел ченсік сыдырза. А, езі дегай кайманыха, эп сана! Тәрткілезе алық патне Ак Аксана! Чыжат. Ит калыған ерзе. Эбі сана, мен турам. Ухадер. ак Оксана! Шабать. Үйт калыған. Аллы хырзаю үгеші. Ухадер. А, шапла имезе, эпсана, тапса Юманка. «А, хотя атте, шынра намыс пулмазан, кыштурыран храсче Угадер. Эзі мана врендестетнем. Эзе манай? Эпсана сана, э, эбі... Ывылежіне на забрать. Чаржав. Чаржав хубынзанда хыжалда варшна хирішня саза Икі мэш пая. Шав пюлемех. Премеш курну. Уходер пачынех. Ухадер, шетік шелекет цагереть. Аван шелекех. Вич тват шердень саплагаласан. те. Везем кларза брахна. Эх, пархадар жүкшав. Ак, кет візінже нүррине. Ан кет візінже нүррине. Ан кет. Вилебе баян, мен вара? Әмірдар шеверіз улышпа. Нүрлі дарба бұқнен жен. Вырынне ерне де тубайман. Шілікне тавыр забғайд. Аван шілікеғ. Кужатель булман булсан, тислеге гаячче жав. Эх, хам булмазан, мін калама. Шірікні сапламалар айдым. Вежен кайықта малашнигіне бұқат. Вұқачыбе келет вал, вұқачыбе каять. Вұқытыға бұлзан да, ева шаврать. Кузем бір пәр залатма, пәр тұстарма ғына білеші. Ек, ек, ей, пачетешке манатура шемге, ма да жоқ. Көй жұқалына, тепре жұқалына. Ек, ек, ей, бірден бір ұвылым, бір шанжығым, вылда мана хуман, ташты хыяматри әсірілі хуны дейін. Пәр тұтлыне, пәр тазыне ғына бұғад. Пире, апла болмай юрамаш. Эбір пуп, едиек тавра демар. Пире шывба тип шығыр бұлдар, анса қайдырда, хырым долдар. Шине бұшна ана ашы бұлдар, саплы кеменен пин бұлзанды бұре. Шавы-шавынде, Йыва çавăраси. Мол бухаси, пушра булсан тинь булать. Шетік пухаганын сасы. Эй, шетік шурықсен бури, чылға бушизен бури, киве думдир, пуштарныне суца ярар, пуштарманыне пухса ғурар, пахрукшине илзе юлар. Кинин заси. Чимирха, кыштақ тұқтырға, пыққалам. Шедік пухаганын сасы. Юрі, юрі, кедет пер! Юрать, юрать, кедет пер! Кинин засы. <clears throat> Ага, меже парадан. Ухадер чуричи видер бақса. Ком дата. Тада мінде блин судашын мари варагу. Эй, эй, кейін, мен хотланадан әз онда, ә? Э? Кейнін сасы. Епсен бәтіріште, шетік шурук сутса елестедіп. Уғадер. Мен? Мана кыдартмазын анухмақланны бұлдыр. Керғалек, кердене сана Кинен саси, сасы. деде жымға, керзе кыдарда мекпен жавна. Шетік бұғағанын сасы. Міскер кыдартмалы онда, сұтса ярда әші депетне. Уғадер. Ну, кердене сана, астухана. Чүлече падин Кен лайш ябаласыне хвыл сұссайрашым. Кадық, шурпуслықта жүк. Иккеміш курыну. Уғадербе кине. Кине шедек шүрік кетнім. Уғадер. Мен санынында. Кине. Неменекте жүк. Жаралан чашка. Уғадер. Парға. Кине. Ме? Пых. Уғадер салса бұғать. Аллызембе пішіне шар жабать. Ак тада! Эз мана! Үйт калагана кыларза ярастетнем, том письмень! Чылға күнжізем, ембешізем, бұғайзана! Ах, шуйтан бұғани, там жұмарки, қадық чүлмек! Эз мана, шарадастетнем! кинем Пызык ябалакала каламады жук. Кислік шіне кларзат прахичен, тват еп. Угадер. Анжын мана! Ага кытардатып сана тислек. Шетік пухаган. Чуречене шаказа. Эй, инге, чаз езе, Угадер. Кай тяне сана, кай тұқса, пірре жудатса яричен. Шетік пухаган. Шетік шуруксен бури, бури, Киве Кебе кебеем, кинем. Ати, пар, чынақта сұтса ярам. Ухадер, анчен мана, кине. Ну камына тұхындыр, ухадер. Эзі дезен ашта тұхынма. Сана бұлзан, пуп майрни іші пожын бұстав бар. Жүреттінші вара, пізігіне кашыртса. Хият пуган ибек, кужа-бужа вылятса. Эжевек! кинем. Тфу! Эзідесі, пари пен ұқша, судаганыға ечен ебілзе улам. Еп епте еп, еп пелек теп тавадырынде. Кинем, теп тавап, әмірінде бір епте бүлін илзе бадыны. Угадер. Анчын мана! Кине. Услам жиынжеға ечен пар укша Угадер Укша. Укшайым сана. Укшайым. Шомардавырланы шитмеші? Кине. ақшағындақ шыр жыттыр. Шуды хивелі анкурам. Келінерінбе пәр шымарда да еліні болсан. Шымардамар не де курман. Ил не, Эзіде бір құрал жібегек, чықчып юрене дытса жүрейден. Ухадер. Анастуха Шымардан тәсіне де кураймын. Кинем мен мен буршымарду шыршланса пындықса гайға. Уғадерн. Тада сана ес пыра шиделес марши. Варттын жини де шиде. Кунен жерін чахы кытықлать. Пір шымарда тезе жүк. Эзі вырламазыр. Кам вырладыр. Бұр жердеде де куш шитме. Кинем. Тузан жинибе чығын умаяқ шымарда давайме. Тузасында Акпажырақ каларым, эзі бек хырылдатса, чашқырза жүрені жерде нумай вырлын. Уғадер. Э, хырғыны, чашқырзайым. Кине. Парат нукша, шуги. Уғадер. А, сана укшайым гадада. Укшайым. Туйра парнине хириш пухны ашта. Субинке буғастетнем. Кине улт шиш ул хушинче. Субинке бухмамар, пір бузы де юлмаре. Пур дизанын кықшымна керзе үкне. Ажан валли пірде, пірге белікте илеймерім. Ухадер, мін деден? Мін? Міндерін ғайызы? Кине. Е білмелік ұқша бар дерім. Ухадер. Шаратадар. Тепті Тустарады резермана. Уат кунымра, үйт калама каларса ярадыр. Кинем. Әмірді шынже, пір еп илні бей. Уғадер. Анжын мана! Ә? Ә, сана ана деп. әзі, әзі, әзі десен, пәдем шурда піріні піріні бе саладыттын. Эпі бұр, Эбе бұржав, эбе бур жарать, эбе бұлмазан. Сана да ұқша, ұқша барда да сана. Аққадарда бип сана ұқша. Кейне жилінзе. Пұр берек тубаға илзе керей менға. Пындықса, шашлан загайны чүлмегю қақшы музине. Уғадер. Тубаға? Тубага им. а Эзі мана тубаға чигешініға. <laughs> Тубаға им. Эзі мана әстетнім. Ақ, мін жын манын ирденбек вар ырадать. әстезе, Әзі мана наргымы шидерні булыға. Кинем. Туррын гуни тюрибе галазан пирин кунда шыв залми гюпсе. Вар ыратма гынамар. Уходер. Ман бужа шиешшініккен. Кай! Кай денезіна кучу мінжен. Мимірду заяричен кинем. Хамда. Париги уна атезем батнекай машух штытнычыға. Угадер. А, эзі э, шухалега астетнем. Ангайны бұлдар, ағалде жав шығалге тізем тіп ұтлашы пыр келзе жүрет. Ангайны бұлдар мана. Кинем. Манын ухтерик патнеде каймаламари вара кітсігівінші пулі кем. Ухадер. Мен? Ашу Кугамы Кугамыжы вильмень, шидереше, херне бақса үстерме бұлдарына, унын ажыне пұха шығынде? Шу кем візін? Ачан ұмай жимеш, пұрындыр. Кине. Хальденде эрнерне бе хундақ пұрнадь. Тада хамында курас келечке ғана. Ухадер ха куран, таштах кайман, кине. Эбе ухтереге ухадер Анчен мана, анчен не булдыр, кине. Пари пенюкша, ухадер. Кай, кай дені сана, кине. Укшу вага кереме черменже ерых укшибек пындықса квагар закаешха. ухадер Анчен мана, кине кықшымузем келензе кайжин. Угадер. А, эз аплайым. әзі эзі, кине. Ак лештінжіне гайзан. Укшан ұмай уғадер А, лештінжіне. Әзі мана лештінжіне растетнем. Кине хиненемай. не сана лештінжіне. Ак сана кықшым. Аксана ерех! Акукша! Кине. Мен бергелі жейден пыван. Хинезе хырым растетнем, Ан жыбыш, мен арман жунажы зембе Ухадер. Аксана арман Аксана керемет шырми. Аксана ерех! Кинем. Ан жыбыш тене, старик хурзуғал. Ухадер. а-а-а! Аксана, Аксана, Аккине кай, тердете леже Мегель, киван загаять. Мень, мень она. угадер тапкалан завырца. Разбой, каравол, влереть, разбой, каравол, разбой, разбой. Вищемыш курну, уходер, киня, Тада арме. Арме чупса керейді. Ах, тур, мен кышкыра жадыр. Яла янах каять. та табаланса. Распой, каравул, кинь влереть наргамыш. Арме храза юксе. Ах, турдур, наргамыш. Мен бульчы тада кинем. Ах, турдур. Кине. Нимде. Ахалек шухарать. Ухадер. Распой, шам арме. Ах, пүлікшім, мен ухма ердене ашы. Ухадер, мен бүлжі зана. Ухадер. Шак, тухатмыш шымырки хенере. Сікседірайт. Аге Хине Хене шап масрень распуй, каравул десе Арыме, Ареме чармадырать, леже на терцерать. Ах, пюлекшем, ухадер, ашы, анухмахланға кине ерсе. Ади, мін туры сана!» Ареме. Ашы, ашы, мен давадан. ачи не адын ведь, ан ухмахлан. Уғадер, прақтар Прақтар пүкле жұраттыр. Аксана шамба қырым, шабать. Распуй, Аксана шамба, шыржық, шабать. Кравол, кине, тарадып, паянах каядып. Ерзе алық патнелечек айт. Уғадер, кай, кай, Шичі мимине шаврына шаврына кай. Кине алк падінже. Эмет сэр, шын юнне әжеген еді. Ухадер а, Эзі шаплайым. Аксана, кра. Пәтен вайебе жұлса жабать, анжақ кине бе унын аллы алга шап тударать. Ухадер крадезе дезе яныскер, шурзымақ шинче чарнать, чомарне шварне персе Тваттымыш курыну. Ухатербе армя, армя. Ах, пүлікшім ухатер. Юманка келзен мен гынагалы бар, мен дуран. Ухатер алдыне шыварынчен турцагаларатте, пәдім гарлангене вул дезе, тыдыны замахне пітерейд. Распой, пітерче, влерче. Армя. Тонагер, ухатер! Тона кераше, халы хилсен мен гале. Ухадер. Ак, эбана, пушне шапса мимер тапта-тапта, лачака давып. Эбана, ұштай жеже, ұшта бурды. Сен отарақ чупкалаза жүрей. Ареме унхыжінчен чупса. Ах, туражам, туражам, ухмага ерне-ернех, мен кына бүлчежі, мен житмережі. Уғадер. Тубыға жігершін. Мана, тубага, Эбіна нарғымыш ай Ой-ой-ой. Варырадать. Аш пұлғанать. Ай, ай. Кутник шінеуген. Велерчі. Підерчі. Ай-ай-ай-ай. Ай-ай-ай-ай. Нарғымыш. Нарғымыш салмеші дерні. Ай. Кутник шинче авгаланать. И де варя хырымне çавырсатытннм. Арме. Мінле наргамаш. Мін калашадын. Кирлі мара ангалашынге ухадер чуным. Эбеде бірле вет. Хыде бірле жирішке. Шылыға ангер жүкшірден. Ухадер. Анжын мана! Халі жидер мен бұлзан, мана мана бұрвере хыжанда бұлін жидерет. Сіксе тұрса. Вілерешін Вол мана пӹдерешшӹнь, укшама илешшӹнь, епна, еп! Армя, ан хумахланашы, халық мен кале юманка мендейі. Ухатер, візем, ғанаш. депер кеші иккіші те зымақ, еппелеп візене. Ак паянах валаса кыларадып паянах, Візем манмула хапсынна. Візене шығал мурзем хедертне. Е э, паянах! Паянах хваладып! Армя аше. Туры бұл. Аншуях. Хывын пірден бір ажуна. Пірден бір ұвылна хвалад загаларзан. Ват кунымырда мен куры бұр. Ухадер. Укша бұлзан. Ұвыл давраш тубыне. Уру банне де чуптаве армі. Шылыхан кер. Уғагер. Шук. Візем ман бұчаш ешін. Эбе, мән әмірдаршы пухны мұла візем хам величинех турца үйлешін. Пір күнда пірле бұрнмастып, күжім візінен аңғырдыр. Қылғаман үлттір. Тесніде аңғырам. Візім ана, візім. Кинь, манахинере, кинь. Араме. Хухинериншке, хухинериншке зана. Ухатер. Халехине мен булзан, урық чухне хинеть. Арме. Анух махлан. Хыжан вылзана юварзу махкалана. Хожан зана итлемень. Кинегин булмазан пір кажық шывбашытса яран. Угадер. Візем юре илтнебек тваща. Эпі візіне біледеп вачча жие да лайман. Сизедеп, арымем. Ах, защит пүлікшем. Чуне тұл защитнебе нагай кайрежи. Міскенскер, ухатер Ах, распой, Варлать. Варлать. Варларя. Алак Алык лечу бать, Чарн задрать. Арыме Ухадер, тұқтаға, тонагер. Уғадер жұпса дұқсаға яде. Пілікмеш күріну. арымы арыме Арымы Арыме. шәм. Мен давам жи, мен давам. Ах, юманка, юманка. Мен бұлі жэнде. Эй, эй, эй. Пэра жамран, ұвылымран епле гына ұйырлас. Ах, ухадер, ухадер, ухмаға ерден жав шуйттанланны пықырбақ. Эх, непсі, непсі. Емі вілехері непсі, хыжан гына тулежи. Епле гына чатыпши. Эх, хей Ашы жыре амыш жыре маржав. Ашта бұжачы кесші. Ашта құйға бұзарам. Ашра жунан хучулыма мінпе гына сүндерем. Ултымыш У бе армия. Ухадир. Как шамзыне детса, пашкаса керет. Ак, всем. Турца илешшін. Акым меньшень візім ман пучыма жиешшін. мер. Укши не звать. Ах, чуны шизем. Череда таке сем. Сирем илеймеш. Шук. Пама, памап. Выше кашкырзем вали маркса бухрем везене. Пәдем чун бачырем бесик сеюксе трезе Сире хам вали Иха датса. Эпсире кунені шерен сыхлана. Кашни бір пузы жінде мана мен Черешаве, чунущи, лемле сирен сасар, изир шагардатни, хылхана завать, чуната да продать. Жук, помастап сире. нигамада помастаб. Вильзесенде, хам жумран мастаб. Изир пурта, шутенче, шутенче, Йылдыр шап шапшуды. Изир, изир пулмазан. Хевелянна, каш пулна. Ухадер армия вғытра ерзел арадь. Пюрде шетік пухаган керейдь. Она сесмеші. Выл ондан гайза нимен чын мезір Ал ли урезем Кужесенче узал вуд Ак Акхалех угадере павзабрагать тень. Анжах вăлхый нехый тытса жарать. Шиччмеш курну. Ухадерпе аремя. Тада шетік пухаган. Шетік пухаган. Сывлық сунадап хужазем. Ухадер. Сикседырать какшымзем Иван загаящем. Ах, мәнгелі сана. Шедік пуғаган. Вый падыр, вый падыр дедеп. Укша шутлас теріні. Уғадер. Укшине пуха бушланыс кер, шедік пуғаган жіне сікселарад. Укша! Сана укшайым! Шедік пуғаган. Укшу дарам, паян шалда халран қайрым жүрезе. Уғадер. Мінезі. Мін күнда. Ебі? Шетік пухаган. Манын кышта канашы зерін бадырда. Угадер. Кай? Шухал күшімін жен. Ебі саны? Шетік пухаган. Езімін. Шабас тетнем. Асту анвырш, андятлаш. Угадер. Шухал. Шухал ман күшімін Кай? Шапса ярайд. Шетік пухаган. Эй, пітменскер мұл Бірде херешлектер зең. Угадель. Раз! Шыварни хуплать, сагайынжин пурды шавырза илейд. пухаган. Их, имленмен скер, пурдыба! Тук сагаяд. Сакрмаш курыну. Угаделбе арме. Юманка день таврынать. Храза юкнескер, угадер арме шыварне садрать. У Ухадер укшине хыбыл пуха бушлать. Ухадер. Петрем, пілжеш, Сисрещ! Шарадаще! Кам Камда булин куричень. Пух калач асрах. пыдар!» Ухадер. Петрем. Шириш. Шаратриш. Укшине тулдарать. Тулда ураба кылдырдатны илденет. Юман казаси. Прррр! Шитремер! Арме. Ах, юманка шитре буласын. Ухадер. Мен юман, тух, тух часрах! Ареми. Эхе-хей. Тухас. Тухать. Угадер он хыщен алыка питереть. Пюрже дара хукшине етса кускала жүреть. Угадер. ашта хурас. Ашта бударас. Тагнатте алынчи какшыме шере юкеть. Укшизем салан каящы. Ах, распой, крау! Шыварня лыбе хуплать. Ол! Тьфу, тьфу, тьфу. Ак, илсесін, келіште бір бустах вармеш Тугать Юлмарыжы, ұшта құрас. Шакаш. Ал, пөтірім. Дұрыжым бүлекшем, хевел дұрыш, шырашы шырамышы, шырлақсам манна шыл замах. сықла замах. Деп сағай не керейді, Тулдан жакаш. Юман казасы. Ужыр! Ухадер, деп сағайыншын пүрт не ұшады. Мен тенже сагай аспек шаққадан. Ухадербе юманка. Юманка керейді. Мен тарғындарла пидерінзаларны. Ухадер. Хыек не бұлі? Юманка тайылзайлет. Укша. Тада укша. Е кунда? Ухадер. Укша? Пар, пар, пар, пар, пар, пар, пар, Юманка. Ме? Мешке? Ил? Ухадер. Тада, тада щуки пахкала. Юманка пахкалаза. Щук? Ухадер. Ыра шине де бар. Юманка. Халех? Енчик кларать. Ухадер. Мен хака падан? Юманка. Херехикки шинчен. Ухадер. Петерсем мише Юманка. Херехпилік шинжен, уғадер. Мен жен візен жен юне бадан? Юманка. Шара хылчык шын. Херек кене давдурра, езі вара, хыжанда болейн алдатна? Уғадер. Ухмах, ана шын бе ярашы. Юманка. Шапла жав, сан дыруна, кам ергене көрде. пырзагына айарашы. Уғадер. Ухмах. Парукшына. Ширм пады кень. Шапла. Вон нажа тва тада ширм. Тада вон нажа тада тва тада ширм. Тва тада тва сакр. Ширм де ширм херех. Сакр да херех пус. Юманка. Мен бұр иде, ұнзағыр пыт қына дұқре, Шичде, ал олды бұз. Пәрбәт товар, ун жичі бұз. Хваттер жын, чей жын ширембилік бұз. Херехиге бұз пұлжы. Ундывады пусла хухтерек валі шушкаты да кулача илдем Кулача? Шушка? Маун чухлях? Юманка. Ну маем выл, агмей шичденге. Угадер. Эзаварлана. Эзі варланы мор, варланы! Юманка. Пит кирлі маназан ерегі. Ухадер. Шаратреш, пітерчеш, шидеш! Юманка. Әненместін бұлзан, педерсін женгайза ұйт. Ухадер. Варланы есі, варланы. Пармана ұқшана. Пар деші пар? Юманка. Штан дубас каманын жүктіне ухадер. Илдессім де келмеш, пілессім де келмеш. Бармана, пана болдар, ақ жүжінден шавырза елзен, біледен. Бармана де херек бос. Юманка. Ак тубада дуру вунзагыр дұхре, Сам сампыдавку тәрі виже бұлзанчы. Ухадер. Анчын мана халя хукшагунда бұлдар. Шук бұлзан. Кужымсына анкурдыр. Хылғамсына анилтір ургундан булдыр туктагай юманка эх ате ате мен калажадан эбі санжын тұрышманы эбі әшлемені, Шуварды тадыга шытса ярайман пиде гужа шуза вғыд иртермень канлях пілмезір лажа бекешлене им Ухадер. аншын мана тухтагай Ұштығай әстетін шавындағай кучым занан күрдір. Ашыны шарадыд. О көмітсір. Ұх, бұрғыдарсыр. Жук, чыдаймастып, тұқсағай дедіп, кай. Вуннымыш көріну. Ухадер, юманка, ухадер армия, кинячбем ухатер. тагая стедень, кай! Сан мүлгінян ангурам Ареме. Ах, тураше! Мэнь тада эзе! Узах кайрын жапла, ангер Ухатер. Андастырнайна, ларка магучине, шыршланы тараган! Юманка. Тавда бушатти ырысымахна. Ыречерюшень. Эпирде кирлі болып ұрға!» ухадер. Сасунандағылар аққылек шап сабрагадап. Кине, тавда буш, тавда буш әді, тавда буш. Лажа бекішленежін питті лайық тавтывадын, тавда буш. Ерейді, ухадер. а Эсі де күндай шырчак. Эсі дейім. О, кипсану! Юманка. Сывы болы пенятте. Тавда буш, ыйткалама ахвала саянышын сыв буланне. Шилендерні булсан да күренсе ан юлырах амышни ыдала зайлейд. Араме. Эх, ывалам, эх, чунам, савна гинем, шилебе тухсан кайыр, ман семсерін бе бұлдар. Эх, ухтирегем! Кине аллинче ажине чуптывать. Угадер мәгер шурыкчан. Оксанада візімбе хвала загаларып. Таван ывыл бұлзанда вора хурақ бұлдын езі. ады беп сире. Кине ачебе духать. Юманка. Чавзы живых пуледе. Шырдаймын. Тұқса гаяйд. Арымем. Пүлікшім. Мінлі чарамши. Ах, ухадер, мен мін худын капла. Ухадер. Чарынтым батши келчехи. Юманка тухать. Асладикем кемзердит нильденеть, шижем шижить, ажа жабать, чашла тарза, шумар жыва бушлать. Шаржав. Вишіміш пая, пірреміш курну, шав бүлімрех, ухадербе арымя, арымя. Ұшта ғына кәсі Ашта гына хүтлік ту преші. Шақтывылдан ашта гына пыдан чеші. Шапла жандалы курнав хытра. Идем үвілі хәрі мар. Хурт кәшік тегі евен Вал, пірден бір ывылне хвала яча. Кине пәчіға жібе. Их, тискер чон, чулчыре. Эх, міскінзем, янаварзем. Шүреші бұлі жәв міскінзем, шижім жұлымайынже, пире ғылғанза, ашамыш не узал сонса. не жылайды. Ухадер. Ан, лыжырдатсалар, сірмен ұраба, бізен бірлі худа шылна шаққаза жүремесін бұлзан, йөре, лар, шылна жүртса, ваттунгада ареме. Аплауға дер. Бір зымақчын мед юрамажи. Уға дер. Анжен. Саны жумар. Езі жын дуныне пықма біл. езі. Сұрчы хытты. Шаван бала мұштик бұл. Ареме. Шаплыне вұл ухадер уға дер. жаземшке. Хамыр чіппемзем марим. ухадер. Анчень! Бір сазы да аңғылар. Вұрт та жывыр. Тым батшы. Вұртны бұлдыр. Уйғы жымхи. Аремем. Уйғы да келмейш, ухатер. Куш хубахи кужа витмешке старигем. Візе мұнда шумырайынже. Күт сіргелензе шынза. Четрезе жүреші бұлыде. Аштан ебе хугадер. Анжар дені зана тымбай бұш. Ареме. Выжі багаш кырда. Унбек шандалы кыра тухмахы яймаш шевінжен. Взем ташта жүрейші. Ажа жабад. И, шырашы, шырамыжы. Шылзам бере сыхлазам. Телейзір міскінзіне шүлді бүлік шырлақсам. Ышта гына керзеларжы шешіреметсем. Ухадер Ухмантейн естерки батнике чештереш. Кушнан жывлаттым письмен, хыбарда вырткы магазине. Ажа-жа бать. Армия. Ах, тор тұр шырашы шырамыжы. Үрі шыл бере. Тада ажа бать. Хевел дуру ұпразам, ырзем, пулыр ырлықлы. ухадер. Эс вырдатна жуди. Пэтим жуна товарлатса жидерден. Акпи хамбадур вештерзе қыларадып, тос вараху юрына Ареме. Халех аш, халех старикам. Эхе-хей. Камага жінех барать, калех ажа хартлаттарать. Пихамбар дуран күрен, херцурт сыхла хужуртна. Ашта же чапаным. Ухадер. Анчень, пір не булдар. Мана хиреш. Мана шаратма. Ак, жүрет шырға Па, Пахеш вара ашы жіне товынма. Эпвізіне... жерін, шедік бұғаған бұғад. Ман мұла қапсын. Мана шаратма. Она пер бұз паричен. Тарын вар юманне керемеде барадып. Чымха. Пайшарю керзе жухатса пітермерімші. Тада, үкшіне де хурас. Деп не анат. И кемеш курну. Шавзымех, тада шедік пухаган. Шедік пухаган, жүрежі видер керетте, кетесе буданать. Кыш тұрзан, ухадер духать. Сәдел батне бұрза, Ухчине шутла бушлать ухатер Ben de ikke ville He will tata kesem. Кучашся Тванывал манташман. Пер эзерже жыры. Эх, епле выжыл арза. Мен жухлі тар перер бузын. Шуржарын пухса худым епсире. Асладе авдадь. Щедик пухаган. Ховна валимар. Ман вали. Ухадер. Ахшакна. Виш мазарзем, шурмаккай педерки панычы. Хердизене карца тухнам. Тудықса қайны. Куна. пуштуй тілмеккейін жеңілнетші кона. Кона саплык Михал Щетик Шетік пухакан хулень. Щетик пухакандан ильня. анах пуле. Пюртре шишім Аслатикем аслати кемзір дедет. Ухадер укшазем жіне ыдарайма азыр бұғад. Шетік пухакан хыжалдан чвеннень кушак пекшив харать. ялтар дадать. Ухадер Pernīgi Нигама нигамада тап Щетик пухаган хулень. Парадан, ухадер. Хамбала тупага илсе кереп. Чуна шизем. Щетик пухаган хулень. Шук, илсе кереймен, ухадер. Изер борта. Хевельде жудырах шунать, ашырах пыхать. Эсерчукта чырехарать, типселарать. Манан изел, перманан. Шедік пухаган. Шөк, Манан Хыдырақ калать, уғадер илдейт, сикселарать, көкшімзім Иван загаяшы. Уғадер, пүліхшім! Сазызыр сцена. Уғадер чілхишіғын ніпе, сазы калари чинь шедік пухаган унжине сиксе ларать. Ну майда маркереш сень, ухадира урайне югеть, хырылдадать. Шедік пухаган какшымзіне едать те, чуречерен зигеть. Ухадир армия камага жінчень анать. Пюлемре вот выляна бек шижим а асла дикем деть. Армия. Мен юнда ухадир, мен пульче. Убышкине курза Ай, угодер, распуй, Кравул, распуй, кравул, угодеревлер жеш, распуй, распуй, кравул, Чупкалач чуре жирен кышкырать. Вишіміш курыну. Ухатер ареме күржесем юманка. Юманка. Мен бүлже. Мен бұлна атте. Анне. Уходи, влерчеш, распуй! Кюрже. Эх, уходер, уходер, пущ на жирень. Чаржал. Пинде дығыржыр унда шул. майын ширімді хырмыжы, июнін иккеміжі хузан.